Well, I would say bon voyage. Hey. Serdecznie witamy Państwa, podcast 46, nie tylko dla orów, przed mikrofonem Filip Dawdziński. Środek września, piękna pogoda za oknem, ale po co to ja mówię? Nie wiadomo, kiedy Państwo słuchają tego podcastu, nie wiadomo o której, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, w ogóle nie wiadomo, czy ktokolwiek to słucha. To tyle. Podcast 46. Jedziemy. Bob, Bob Woods, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing. I love you like Ireland, in the bathroom, anywhere you want, anytime, and that's the great luxury of it. And well, hold up, before we get started, guess who's coming? It's... Guess who's coming? It's... Guess who's coming? Philip uh, Javinsky, did I say right? Back, back, back again. Who is he? savior. Use, use, use, using and confusing that you never heard. Put a smile on your face like ultra You're just fessing, man. I don't even want to hear about it. You're just fessing. This is your friendly station, great 208, the ringing, swinging station. nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Co w dzisiejszym podcaście? Dużo ciekawych rzeczy. Wezmę moją karteczkę. Mm, gdzie ja mam moją kartkę z rozpiską, co ma być na ten podcast? Kurczę, gnała mi. Tu nie ma. Nie ma. Notatnik, zielony. Bo Każdy, nie wiem czy Państwo wiedzą, każdy porządny podcaster powinien mieć wynotowane, co jest w podcaście. Tak jak ostatnio Y, Demiurg mówił y, w tym, w programie y, Trącić myszką, jak powinno się prowadzić podcast. Sty, gdzie moją kartkę? A niech pani stwo... Niech się zajmą czymś innym, może na chwilę ja znajdę kartkę. Wracam za chwilę. jestem nareszcie, znalazłem wszystkie moje kartki. I co dzisiaj? Na początek troszeczkę wiadomości z Dublina, z Irlandii, troszeczkę szeleszczenia gazetami. Dzisiaj będzie bardzo rozwinięty kącik graficzny, gdyż z Anią kolejny raz się pojawimy razem. Potem będzie wywiad z przyjemną graficzką i będą też spostrzeżenia, może nie moje i Przemiona razem, ale moje na temat tego, jak z Przemionem ostatnio, pamiętają Państwo ten złocisty głos Przemiona, jak z przemionem śledziliśmy ostatnie wydarzenia z zeszłej środy, jak Steve Jobs ogłosił na kinocie nowy iTunes, nowy QuickTime, nowe iPody, mnóstwo tych rzeczy, więc przemian na pewno swoim e, a podcaście przedstawi wszystko, nie będę mu tutaj zabierał chleba, troszeczkę tylko powiem szybciutko, co się zdarzyło ostatnimi czasy w firmie jabłkowej. Będzie także o finale, który odbył się w zeszły weekend, finale All Ireland Football, czyli taka piłka, co grają rękami, to tylko Irlandii tak mogą. Będzie także oczywiście druga część wywiadu, zapisu rozmowy, który odbyłem dwa tygodnie temu, jak byłem na północy, czyli z Patem i z Nalin. Będzie dzisiaj dużo irlandzkiego języka, takiego typowego irlandzkiego, którego Państwo na pewno nie rozumieją będzie też, e, to już mówiłem, to już mówiłem, będzie troszeczkę meszapów, będzie troszeczkę muzyki. Imieni, urodziny Krzysia Krawczyka były tydzień temu. Może dzisiaj znajdziemy jakieś urodziny inne. To tyle na dziś, a propos zapowiedzi. Zatem piosenka tygodnia, jak co tydzień. Dzisiaj specjalna piosenka dla wszystkich radiowców i podcasterów i dla ich przemiłych fanek, a zaraz po piosence wiadomości. Zapraszamy. 46 podcast przed mikrofonem Filip Dam Widziński z Dublina. W bardzo dobrym humorze, pomimo strasznie ciężkiego tygodnia pracy. Lecimy z tym koksem, lecimy! bardzo proszę o zegar, kiedy nam będzie czas miarowo odmierza. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, nie. To jedziemy. przegląd pracy, czyli to, co szeleszczy w gazetach. Dziś specjalnie dla Państwa relacjonuje Filip, czyli ja, nieskromnie. E, zanim zacznę, może Państwo by powiedzieli, czy taki blog z newsami, czy to w ogóle jest interesujące, czy w ogóle przewijają Państwo, czy jak Państwo to znajdują. Więc zaczynamy szeleścić gazetami. Catch the Man Who Raped Us, czyli Serial Sex Attacker raped these two women is walking the street because Garda don't have enough evidence to bring him to court. To jest o... Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wiadomości w Irlandii zaczynają się od tego, kto kogo zgwałcił, kto komu co ukradł i ile ludzi zginęło na drogach w ubiegłym dniu. Nie ma jakiejś polityki, nie ma takich rzeczy. Y, zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj. To są główne wiadomości poranne, popołudniowe, co się dzieje, czyli taka klinik, klinika Kry Kronika kryminalna. Tak to mniej więcej wygląda. Potem następnym tytułem jest The Mom of the Twins is Dying, but 30 quid could save her life, czyli o tym jak mm, pewna pani cierpi na raka i umiera w takiej biednej dzielnicy, jak czytałem ten artykuł, i wystarczyłoby 30 tysięcy euro, żeby ją uratować. Taki kolejny artykuł Potem co mamy następne, co mamy następne. Szaleścimy gazetami, szaleścimy, przeglądam. Do tego nie przygotowałem się, czyli czytam mm, to no, Cocaine Houndman Quest. To nas nie interesuje. Security fears, fears for the car blaze accused. Czyli Huge Garda presents at the court of third youth is questioned bez sensu ten przegląd klasy dzisiaj. How could this happen to tragic Sharon? Czyli we have not, of course, heard calls for the people to resign or... Co to jest napisane? W ogóle nie... Dzisiaj nie będzie przeglądu prasy, proszę Państwa. Jestem nieprzygotowany. W ogóle rzucam tą gazetę w cholerę dosyć. To tyle na przegląd prasy w dzisiejszym dniu. Zapraszamy na podcast. Podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, A, nie. To jedziemy. Znowu w życiu mi nie wyszło Uciec pragnę w wielki sen Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Znowu obłok ten ruszowy. wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. Gdzie sprzed dni doganiam cień, jeszcze głębiej. Zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno. I know, I know, I know, I know, I know. Późno, późno. Do anything. I'm Karen Creed. In the north, a female police officer is being questioned about the shooting of a male colleague inside a police station in County Antrim. It happened yesterday evening in Newtown Abbey. The man is in a serious condition in hospital after being hit twice. Detectives are treating it as a domestic incident, and the police ombudsman has been informed. A man in his 60s is dead following a road crash outside Ennis last night. It's believed the man was wheeling his bicycle across the road when he was hit by an oncoming car. The collision happened outside a local hospital on Lifford Road in the town shortly after 9 pm. The man has not yet been named, but it's understood that he's from the locality. Parents could be putting their children at risk on our roads without realising it. New research shows that 80% of children's car seats are incorrectly fitted or simply unsuited to the car in question. Under new EU regulations, all children up to the age of 12 must be placed in restraints when travelling by car. The Irish don't just love to travel to Australia. It seems we're just as fond of their wine. Irish people spent more than 1.5 billion euros on wine last year, and Australian wines accounted for almost a quarter of all sales. House prices in Dublin could be about to cool down. The supply of second-hand homes is increasing, and further interest rate rises over the next few months could see prices levelling off. Dublin's weather rather cloudy today with some showers, but getting brighter later on. Top temperatures of 19 degrees currently in Dunleary. It's 16 degrees. film and podcast show dni tylko dla Orlu. Serdecznie witam i zapowiadany blog. Zatem zapraszam na zapis rozmowy. Mam nadzieję, że znajdą to Państwo ciekawie, że tak się wyrażę. To tyle. Zapraszam. Słuchajcie podcastu nie tylko na Okay, welcome all the listeners. We have great pleasure to welcome beautiful lady Nolin Nihala. Nolin and very handsome and very nice friend of mine Pat. Patrick McIver. Okay, we we are back, so probably I would like to ask you about. Um, we, as far as I know, we have four different Gaelic languages: the Scottish Irish, uh, Irish Gaelic, and the, the Manx, and the fourth one. Well, there's Irish, Irish Gaelic, I guess um, Scottish Gaelic we call it, and Manx, and that's it, just the three, isn't it, Patrick? Three. Well, yeah, we have um, Celtic, other Celtic languages. There's Breton and Cornish and Welsh, but they're um, they're different to Irish. They don't sound the same as Gaelic and Manx and uh, Scottish Gaelic. Um, I learned that. I went to Scotland a few years ago to learn it, and um, they have a Scots Gaelic University way way up on the Isle of Skye. it's really beautiful. And um, so I learned Gaelic there and uh, found a great similarity between Scottish Gaelic and Donegal Irish. Funny enough, it's closer to Donegal Irish. And um, <clears throat> then when I, I read Manx, when I uh, then when I hear people speaking Manx or read Manx, um, I discovered that it's like a mixture between Irish and Scottish Gaelic, Irish Gaelic and Scottish Gaelic. It's really really similar. And um, well, no, it's, it's good though. They've they've lost the written language of Manx though they write it phonetically now and they've lost the grammar, so it's all phonetics. But no, it's really similar. And also, people um, who speak Gaelic in the Highlands and the islands of Scotland, when they speak English, they sound like us when we speak English. Our English accent sounds very similar to them. When I'm way up in the Highlands, in, on the Isle of Lewis, I lived there for a while. The people there, when they spoke English to me, sounded like like people from home, Donegal people. It's really interesting. That's good. and, and probably like to ask a little bit more about you know the origin of the language because as far as I know there is Pat told me there is uh, also uh, in France the Breton language also Welsh this is the, probably not the same um, family but they are probably close to the Gaelic yeah there's uh, it's the same it's a Celtic language but some of the structure and some of the phonetics are different with Breton, you have a lot of the same words that is in Irish Gaelic and Scotch Gaelic is in Breton as well, but the structure is slightly different. Um, but you can see immediately how the language, you know, sort of developed. Whereas Welsh is um, vowel orientated and um, with O and A and I and Y's, so uh, the language is different in that sense. speaking Irish now, I think, Philip, for a while. Okay, so probably few words. I don't know what exactly. Maybe I don't know. Small conversation be, between uh, Pat wearing pink pink uh, color today and and Nolan with the jacket <laughs> jeans jacket today. The microphone is yours. Okay, thank you, Philip. Um, Seo pwede me gael fi'n seo i Nerhara, uh, agos dim jyst un seo uh, Canchla Anna, agos Philip. agus nôl ni hála as a harig ni cwrs cuas éon siol. agus Tá just cai háart a canch fod yda cwltyr ag agustanga yn tîr agus ar a dí wala siol nôl caiú. Wel, sy'n se gyda? Well ta sy'n Tá mae'n mór an siréalaigh agus bhil i sy'n cwltyr agus Tá sama go mé yn gus bio. hanaid beá le go fáda si go mar go bheo go ik ik het agus mé tá ik as sahélik het sa bhéóid, agus gur is a gantar Het is a tá lecélik agus le an en agus bhuiráíart agus da agus táhanú géile buint lei se cheantar in mar tógamuid sé tógamá se. Agus ítá jazz meint a bróda le bh canfan éir gniu is daine a fólain agus sulna go de soltas á góra. agus rééis um, go mór. Agus tá nólín in leis eh, gimad má ar eh, de gasí gohí má le cean mm-hmm. agus ceanna choí fonin le mór. Ní le mór hen? <laughs> Tá le mór <laughs> le mór le mór le. Mu Daart <laughs> eh. agus bit an microfón na de seo aráis ag Philip. I'm giving the microphone back to Philip. Okay, that was my fabulous guests, Nolan and Pat from Ireland, from Donegal. That's it. Thank you. Okay. Slime. Jeremiah Slime. Sean, seo an héad créú éanna uh, ar er, uh, podcast Polna agus te tú géisteart la. cruúpáine a nníring. for scenic dla grafików. Zapraszamy na scenic number 3. Third time just for you. Anya and Philip, the best designers in Ireland. It's time for Colini and Risuing Sad Scenic. To już jedziemy? A to już? Ta, to no. już? A tak. to już, tak? Serdecznie witamy Państwa w... W? w... Odcinku trzecim? Tak, trzeci... Czego? Blog blog czy blog? Blog, blog. Graficzny. Czyli najgorszy graficzny. On mnie obraża zawsze, jak ze mną coś nagrywa, mówi, że to jest najgorsze. Nie, mówię, mówię dzisiaj o, o formie tego, co chcemy Państwu przedstawić. Jest to najgorsze kompendium wiedzy a propos jak zostać grafikiem. Dzisiaj będzie o, chciałem powiedzieć, o koncepcji, a może nawet o antykoncepcji. Dzisiaj będzie o. Dzisiaj będzie o. Chciałem powiedzieć. O czym dzisiaj chcieliśmy rozmawiać? Kompozycji. O kompozycji. Wiedziałem, że na kry. Cholera. Dobrze. Zatem oddaję pani głos, bo pani jest lepsza, lepsa. Lepsa. lepsza. <laughs> kompozycyjnie i koncepcyjnie. Chcie, tak, chcielibyśmy. Nie, chcielibyśmy powiedzieć, że Anna, która tu pracuje, jest bardzo utalentowaną i zdolną ilustratorką, ry, rysowniczką. Zrobiła, wyilustrowała bardzo wiele mm, książek dla dzieci, pracując w Poznaniu. Tak. Nie? Pan wie więcej ode mnie. Ale pa dobrze, patrzyłem dobrze. na pani CV. Dobrze. Naprawdę kobieta ma dobrą rękę. Dobrą rękę. Nie wiem, czy do mężczyzn, ale do kredek, ołówek i takich rzeczy na pewno ma dobrą. Realizując się w pracy, postanowiła zmienić nie tylko kraj, ale i warunki pracy. Zatem znalazła się tutaj z nami w Irlandii z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. I znalazłam pracę z Polski. A, znalazłam pracę z Polski, właśnie. Z ogłoszenia. I, i co, interwiu było w Polsce? Tak, tak. interwiu było w Polsce. Mhm. No to świetnie. Ale rozmawiajmy o koncepcji może. Co trzeba zrobić, żeby... Czy o kompozycji. O kompo <laughs> kompozycji, tak. Słuchają Państwo najgorszego odcinka pomocnego dla grafików. Dobrze o kompozycji. Czy on na pewno będzie pomocny. <laughs> Nie wiem, czy będzie pomocny. bo Może nam będzie trzeba coś pomóc, jak będziemy dalej takie gnioty wypuszczali. Dobrze, proszę pani, chciałbym się spytać o koncepcji i kompozycji. Od czego trzeba zacząć? Coś se plenie dzisiaj, coś. Od czego trzeba zacząć? No o czym mówiliśmy? A co chcemy zrobić? Nie, a porozmawiajmy... Kompozycja czego ma być? Po, powiedzmy folder 64-stronicowy. <laughs> Ze zdjęciami. Ze zdjęciami i z, zdjęciami. i z tekstami, których jeszcze nie ma. Dobrze, czyli od czego zaczynamy? Ale porozmawiajmy poważniej teraz dzisiaj. Cały dwa, rozmawiamy poważnie. Dwa odcinki mieliśmy zbombane troszeczkę. E, zróbmy chociaż trzeci odcinek poważnie. No dobrze, jesteśmy bardzo poważni. Tak, oddaję pani mikrofon, ja sprawdzę maile. Gąbka spadła. Momencik. Tak, to wszystko się żywo, proszę Państwa, nagrywa. W tym podcaście nie ma żadnych cięć. Nie ma żadnych cięć. Nie ma żadnej ściemy. Nie ma żadnej ściemy. Podcast bez ściemy. Nie tylko dla orów. Zatem oddaję pani głos. Co ja tu mam sama? O koncepcji. No ja pani koncepcji. będę... Koncepcji. No tak. najpierw trzeba mieć koncepcję, tak. jeśli, jak się robi. <laughs> Nie, dobra. Yy, co robimy? Robimy katalog, tak? 64-stronicowy. Tak. tak. Czyli co? Najpierw wymyślamy sobie... W głowie. W głowie. Taka burza mózgów. Burza mózgów. Potem... Nad oceanem tutaj. Potem szukamy fotografa. Najlepiej. Najlepiej. Dobrego. Dobrego. Z dobrym takiego, aparatem. Tak, i takiego, który e, umie e, rozmawiać, wie o co. Wie. O co mu chodzi. I realizuje nasze idee. No, albo wspólnie mhm. dochodzimy do. Tak. Zazwyczaj się wspólnie dochodzi. Mhm. E, dobra, fotograf robi zdjęcia. Tak. w międzyczasie grafik robi makietę. makietę. Najlepiej ręcznie rysując, jeszcze nie w komputerze. Jesteśmy, nie, nie jesteśmy jeszcze w komputerze. Mhm. My jesteśmy z takiej starej szkoły, gdzie dużo rysowaliśmy za, na początku. No i jeśli mamy już makietę, mhm. wstępny projekt zaakceptowany, mhm. powiedzmy przez klienta i przez szefa studia, jakiegoś creative directora, no to warto by... Wiadomo, że są różni. Że są... O, ja szczeplenie ostatnio w tych odcinkach strasznie. No, jest pan chyba pod wrażeniem mojego creative directora. No może, troszeczkę. Jest pan zdruzgotany. <laughs> Nie, nie. Wczorajsza rozmowa sprawiła mi bardzo dużo przyjemności. Szkoda, że jej nie nagraliśmy, ale, ale czasami, czasami lepiej pewne rzeczy przemilczeć. Dobrze. Jesteśmy na etapie fotografa, na etapie makiet. Warto też pomyśleć o grupie docelowej. Też. Też. Mhm. Ale to chyba na początku samym, o grupie tak. docelowej, jak się wymyśla... E... Produkt. Tak. Czyli powiedzmy wchodzimy teraz do komputera i realizujemy nasze wizualne, rysowane koncepty, rysowanki, rysowanki i wrzucamy je do komputera. E, I najlepiej robić to w jakim programie? InDesign albo Quark? Tak, nie robić tego proszę w Photoshopie. W Photoshopie. Bardzo prosimy nie robić makiet w Photoshopie i nie spędzać nad nimi dwóch, dwóch miesięcy. miesięcy. <laughs> bardzo prosimy, bardzo, bardzo. To bardzo ułatwia pracę potem grafikom. Bardzo ułatwia. Chciałbym... Mm, no, ale jeśli już jest makieta w Photoshopie. <laughs> Jeśli już jest makieta w Photoshopie i makieta może być albo konceptem, albo y, wizualizacją, albo... Jak ona mówiła jeszcze? Yy, no nie, ona mówiła, że to jest jej koncept. Mógłby być to layout również. O, właśnie. Aha, tak, tak. My tu mamy takie odnośniki troszeczkę do tego, co nas spotka ostatnio. Dlatego nagrywamy dzisiaj taki trochę stronniczy odcinek. Jesteśmy wyczerpani po czterech dniach pracy. Tak, non stop, non stop. Zatem jeśli ktoś nam zrobił <laughs> makietę i koncept w Photoshopie, czego odradzamy bardzo, no to musimy się męczyć. To musimy bujać się męczyć. Tak, musimy się bujać. A łatwiej by było zrobić wszystko w kwarku, albo w, y, nawet w ilustratorze, albo nawet w InDesignie. Bo potem do, do, gotowy dokument grafik dostaje sobie do ręki i na tym pracuje. Po prostu. No ale... No każde, no dobrze. Każde nowe doświadczenie wzbogaca. Jeszcze tak nie pracowaliśmy. Tak, więc... tak ale może mówmy, jak powinno tak. się robić, a nie jak się nie powinno tak, tak robić. Tak, tak. Słuchaj, słyszą Państwo. Zatem jesteśmy na etapie, gdy mamy gotową makietę w komputerze, tak zwany master layout. Czyli najlepiej mieć jedną stronę, która posiada mm, tytuł, marginesy. marginesy, spady, tytuł, paginacje, paginacje jeśli jest potrzebna, kolumny, kolumny szpalty, linie pomocnicze. Tak, oraz teksty. Mogą być zamarkowane na początku. A poza tym jeszcze muszą być biblioteki do tego, mm. style tekstowe. Style tak, z bibliotekami nie za często pracowałem, mówiąc szczerze. Ale style tekstowe się, nie, się przydają. A co to są biblioteki? Bo nie wszyscy wiedzą. To jest taki dokument, który y, się tworzy, do którego wrzuca się stałe elementy. Jeśli na przykład chcesz e, umieścić gdzieś logo, które się będzie powtarzało na, na stronie, ale w mhm. różnych miejscach, mhm. to wtedy nie musisz go za każdym razem importować, tylko masz to logo już w bibliotece w konkretnym formacie. W, e, I skrót klawiaturowy ją wciska. Tak. Naciągasz. Tak. Po prostu ją się, to się naciąga. To jest fajne, to jest bardzo... Ja tak nie pracowałem, ale człowiek się całe życie uczy, jak Państwo słyszeli. W korku też na przykład możesz do biblioteki wrzucić boksy obrazkowe jeśli chcesz mhm. mieć obrazki w tych samych formatach, mhm. to wtedy do tego boksu wrzucasz. Mhm. No widzi Pani, całe życie się czego uczy. No, widzi Pani. Dobrze, to jeśli mamy już master layout, stronę taką główną, czyli możemy dalej, po prostu tą stronę dalej szaleć. duplikować, szaleć bo jeśli mamy master layout zaakceptowany, to już dalsze strony to już jest ciastko z masłem. Mm. Albo to się mówi piece of cake, albo jakoś tak. Dobrze, wrzucamy zdjęcia, robimy potem korektę, pierwszą, drugą. Obrabiamy zdjęcia? Obrabiamy, no nie, nie rozmawialiśmy o obrabianiu zdjęć. O, tu też właśnie prosimy nie obrabiać zdjęć na 100 tysiącach, ma 100 tysiącach masek, bo to też nie ma sensu. No tak, tak, tak. Ja pracuję na maskach, ale robię je, myślę, rzeczowo i porządnie. Ale nie spędza jest... pan czterech godzin nad jednym? Nie, nie. Myślę, że są dwie, trzy, cztery maski. Zależy, zależy co chce osiągnąć, jak zdjęcia ma wyglądać. Ja słyszałem, że pani jest bardzo dobra w korekcji kolorów. Tak tu mówią? Tak. Wie pan, po dwóch miesiącach hmm. czyszczenia zdjęć to hmm. każdy by. Dobrze. Dobrze, 9 minut 25 sekund. Kończymy nasz blog konceptualno-koncepcyjny. Nie skończyliśmy chyba co z tym katalogiem. Aha, a to skończymy w odcinku czwartym. Dziękujemy słuchaczom za uwagę. It was scenic blog graphic of Anya and Philip were talking to each other about design, about software, about apples, and also about love and hate. It was so interesting, so nice, so wonderful. So now there is time for special song for them, for Anya who's very nice and brilliant designer them for wonderful feeling, just for them, Lurid Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, F.L.A. Hitchhiking her way across the U.S.A. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and he was a she. She says, hey, take a walk on the wild side." says, Hey, honey, take a walk on the wild. side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. Now, interview with Adelheid, Hyde, German Wild Side of Design and Creation. Okay, welcome everybody. We have again Aldehyde aus Hamburg. Adelheid aus Hamburg. So she's she wants to tell us about some Irish experience, only in uh, maybe in German or in, in, in, English. I will translate later. Uh, so, we do it in English. In so English, so so probably why are you in Ireland. In Ireland. Yeah. Because I'm a traveler. Ah, traveler. Yes. But you are not traveler this time. You're working in a graphic company, yeah. so. Because I never was a tourist. I always ah. stayed one year, half year, uh -huh. three months. So I don't uh -huh. know how long how long uh -huh. I uh-huh. will stay. So here. probably I did the same with the girls. Probably I stayed one year or half a year with one girl. But not only one night. No, no, no, not <laughs> one night. No, no. Just I moved from one girl to another you know, just after one year or half a year, so probably, you know, I'm also traveler. Yes, but you that's know, why you are here. Yeah, huh? yes. No, but it was also for the reason if you ask me. Yeah. Um, that I, I not that I get quickly bored, but I lived now six years in Hamburg, and the longest that I lived in one place is six years. I get, I get the more I stay in places, but I used to change every two or three or one year uh, to different places, and the world is so big that I don't want to end up in one place. Even I love Hamburg and my friends. So, how do you find this remote place in Ireland? Because we are on, in the north of Ireland, Falkara. This is, you know, probably there is no more upstairs. You know, there's ocean above. Yes, I, I when I. Yeah. Uh, when I yeah. knew, looked up where I end up to work, I said, oh shit, that's the ass. Oh scheiße. Oh, yes, oh, oh scheiße, that's the, the ass, sorry, yeah, yeah. The, the S of Western Europe. Yeah, there's nothing else than Atlantic and America. And so you can, north. you can go jogging during the lunch on yes, the beach. Yes, I do. But I ended up to work so much mm. here and to discuss so much about uh, work. Mm. <laughs> and, um, but work is not everything. Yeah, but right but at now, this time, at this time, it's only work. But I see enough from the mountains, and uh, yeah, I'm surrounded ocean. by nature and ocean. So it's work and uh, also fun already now. And I have Irish people at work, and I get to know Irish, uh, a little bit of Ireland through work. It's yeah. Yeah, we have probably you know Little Joe never once gave it away. Everybody had to hey, hey. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild. side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild. side. We have Irish boss, but the Andy who just left, he's probably he was born. Maybe we'll make some interview with him later. He but was born in, in Hong Kong, probably. So, yes, so. He, he, he's, yeah. he's Irish, yeah. but he feels more English because he grew up uh, uh-huh. also in no- Northern uh, Ireland. First yeah. in, in, uh, in Asia, and mm-hmm. later he Japan. studied. He studied, and if I know it right, in Edinburgh. So we are surrounded by interesting uh, biographics, or how you say yeah. Yeah, and, we have also two Polish. Yes, with two Polish. Olniszek. Some people never came out of Ireland here. Yeah. And our boss, did you know, Philip, that our boss is from New York? He's American. And you can find this back in all his behavior. <laughs> no, no, I yes. find him Irish, but you know, just but he, he speaks different than Irish, so probably yeah. yeah. yeah. But he has uh, he's proud to have some roots. Yeah some mm-hmm. generations. I think it was the, like your grandfather, grand grandfather Yeah. Like this, he has an Irish uh, grandfather. Maybe your grand grandmother were dating with my grand grandfather in Hamburg. Yes. Maybe I don't know. <laughs> But yes. I, I grew up in the south, so it can't uh -huh. be uh-huh. possible. I, I just traveled yeah. up from south to Hamburg. Did, yeah. I don't know. Just things happened. So okay, so island probably you will stay three or four out, three or four um, years more or, or less. Uh, I have to make a decision um, to let my family. I have a uh, daughter, uh, eleven so, and and uh, a man behind uh-huh. also. I have to make decisions to let them move here, mm. and I think once we move, we may not stay only half mm. a year because of her school and she gets used to English. But I hate to say anything about my future because I feel so free to do everything. And yeah, it's. I it's didn't very, make plans. Yeah. yeah, it's very good to work probably as a as we probably we are good example working as a maybe not freelance just having Mac laptop. You yes. have the, the newest because you have the Mac Pro. I have the, the G4. Oh, I didn't see this. Yeah, so, oh, yeah, so probably yeah. we can take our job to the luggage yes and work yes. wherever you are yes yeah. this is what i yeah. would do um, the more older my yeah. girl gets the more i would do it like this and i feel rather I'm, i hate the word global because with globalism i don't uh, connect good things but in that, that sense you remember one or two days before when we said it doesn't matter german polish whatever I, I work feel, has to be done yes, yes. and i feel uh, fine to mix up with different cultures. That's my yeah. But we are neighbors, probably in Germany, so probably I am from Posen. You are from Hamburg, so probably you. I thought yeah. you pronounced it Poznan. Poznan. Okay. Yeah. ah, you Posen, say the German yeah. word, yeah. yeah. So probably there is your your way to Ireland. Okay, that was that was aldehyde. Aldehyde? Adelheid? Adelheid. Adelheid. Yes. Not, Adel. Adelheid, yeah. That comes from the king's Adelich. Ah, you know adelig. Yeah. <laughs> <laughs> Wunderbar. okay, that's six minutes. That's it for today. Maybe we'll have pleasure to talk with Adelheid mm. once again. Okay. That's all, liebe Zuschauer. Idzie, yeah, to here. I dziękujemy za uwagę. Tschüss, bis dann. From north to south, from east to west, the folks who want the best, listen to Luxembourg, the 208, the ring-a-ding swinging station of the stars. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Kronika sportowa. Serdecznie witamy. Taki mały suplement do wiadomości, czyli mogłoby się nie mogło być w tym tygodniu bez powiedzenia o tym, co się stało w weekend, czyli All Ireland Football Final. Final, final się mówi, przepraszam. Czyli Kerry versus Mayo. Dwie drużyny, które doszły do finału i w ubiegłą niedzielę się zmierzyły. Jaki wynik? Finally, Kerry are celebrating their 34th All Ireland football title after a crushing 13 point victory over Mayo. The Kingdom were romped to a 415 to 3 5 triumph. Will Downing has more. It was Owen Brosnan's goal right at the death which capped a seal on a magnificent performance, and Declan O'Sullivan getting his hands on the cup. Yeah, it's a great day, um, you know, as, as well as captain and everything else, you know, but it's a fantastic honour, and uh, I think it's a fantastic day for the whole team because I suppose we were written off there earlier in the year, and it's a great that as a bunch, we stuck together, you know, and we've got our, our just reward today. Two teams from Connacht visiting Croke Park today, neither leaving with a trophy, but Roscommon will have a second bite at Kerry in a replayed All Ireland minor football final after a 15 points all draw. Will Downing with a star, Croke Park. jak najlepiej Państwu opisać futbol irlandzki, naciąłem się, szukając w internecie, naciąłem się na swoją notkę, którą napisałem do gazety prawie półtora roku temu, czyli proszę się uzbroić w 4 minuty cierpliwości, będę czytał. Zatem prawie każdego weekendu, począwszy od maja, ulice Dublina przemierzały dwukolorowe fale ludzi. Trąbki, czapeczki i oczywiście koszulki w jedynie słusznych barwach ukochanej drużyny. Kibice. Tak, dobrze Państwo rozumieją. Kibice. Bądź hurlingu, bądź futbolu irlandzkiego. Gaelic Games. Irlandzka kultura, irlandzki świat, irlandzki sposób na życie. Irlandzki sport. Po prostu. Tylko irlandzki. Ostatnie niedzielne popołudnie prawie 80 tysięcy kibiców szczelnie wypełniło trybuny Croke Park, meki irlandzkiego sportu narodowego. A sporty mają dwa, bo jest w nim hurling, coś w stylu hokeja na trawie, ale piłka nie za często znajduje się na ziemi i chyba jest bardziej brutalny i kontaktowy niż nasz hokej. A ja jako, przepraszam, zagorzały kibic poznańskiej Poznani wiem co piszę. Zaczęła się gra. Czerwoni przeciw yy, zielonym. To jest mała korekcja do tego, co pisałem półtora roku temu, prawie dwa lata temu, przepraszam. Bo teraz grają, teraz grają, spojrzę w gazetę, um, teraz grają, jak już powiedziałem, zieloni przeciwko czerwonym, czyli Mayo versus Kerry. Finałowy mecz, szalenie zaczęty, jak przystało na finał, niesamowicie ciekawy. I choć nie do końca rozumiałem punktację, bo mecz zakończył się wynikiem 20, jakby to, jakby to powiedzieć, 1-21, 1-16. Takie, taka jest dziwna numeracja tych, tych, tego meczu. Tak, tak. Napiszę w show notes Państwu, jak to wszystko wygląda. Pomimo dziwnego wyniku, ta atmosfera na trybunach oraz emocje zrekompensowały mi moją niewiedzę. Zresztą w przerwie znajomy, który załatwił mi, dla mnie bilet, wyjaśnił mi co i jak dokładnie o co tu chodzi w tym wszystkim. Więc druga część meczu oglądana była z całym zapleczem polityczno-sportowym. Oczywiście, bo te dwa sporty są nierozerwalnie połączone z polityką. Szczególnie irlandzki futbol, którego finał, który odbył się w zeszłym tygodniu, jest bardzo upolityczniony. Bo było to tak, gdy zbuntowani przeciwko Anglikom Irlandczycy wynaleźli swój futbol, niby to siatkówkę, niby to rugby, niby to piłką, piłkę nożną. Tak po prostu, kompilacja tych trzech portów. Dziwne, ale ciekawe i też niebywale popularnie, popularne na tej wyspie. Wynalezienie w futbolu było jakby narzucone przez historię, bo wtedy Irlandia, jeszcze pod zabarami angielskimi, angielskimi zabroniła gry w piłkę nożną jako sport o korzeniach angielskich. Zatem Irlandczycy, nie czekając na zniesienie zakazu, sami jak wspomniałem wynaleźli swój port, który do teraz cieszy się niebywałym zainteresowaniem. Nie powiem Państwu, jak ciężko dostać bilety na finał, bo to jest e, coś takiego jak finał na NBA, na finał e, NBA o NHL, albo na finał Pucharu Polski, albo na finał, nie wiem, gry w Bierki. No, nie powiem już, nie będę jakichś głupich przykładów dawał. W każdym razie bilety dostać jest niesamowicie trudno. Coś mi to czytanie dzisiaj nie idzie, coś, coś się jąkam ostatnio i takie mam jakieś problemy z, z ekspresją słów. Mały suplement do działu wiadomości, czyli coraz częściej w naszym podcaście będą gościć wiadomości kulturalne, czyli Noc z muzeami w Dublinie, już niedługo. Pamiętam, coś takiego było też w Poznaniu. Za symboliczną złotówkę można było i w sobotę, i w niedzielę zwiedzać w nocy, właśnie znaczy tak, w nocy <laughs> po 20, po 21, wszystkie poznańskie muzea. A jak to wygląda w Dublinie? Proszę posłuchać zajawki. For one night only, over 40 of Dublin City's museums, galleries, and theatres will be open late, just for you. On Friday, September 22nd from 6 pm, we want you to join the Culture Trail and be part of Dublin's first ever Culture Night. Take the family, bring a friend, or come in solitary splendour. This free night of film, music, workshops, exhibitions, and family entertainment is not to be missed. For more information, visit templebar.ie or call into the Temple Bar Cultural Information Centre at 12 East Essex Street, Temple Bar. since 1973, Ireland has received over 55 billion euro from the European Union. This money has supported Irish industries, supplemented farm incomes, helped to build Ireland's motorways, and allowed for the upgrading of the railway network. To find out more, log on to euireland.ie or call into any Europe Direct Information Centre. Europe Direct Information. It's all about EU. To już koniec podcastu 46 i jak zwykle na koniec mój ulubiony podcast muzyczny. Dzisiaj coś specjalnie dla Przemiona, czyli podcast z Holandii, Dance Department i bardzo dobra muza, bardzo dobra, rytmiczna, może troszkę za bardzo muzyka na imprezki Wessel van Diepen to jest holenderski DJ i specjalnie dla Państwa miksuje. Jak znaleźć podcast? Albo na stronie mojego podcastu, na dole są zakładki podcasty muzyczne, albo wpisać w iTunes Dance Department. To wszystko, podcast 46, nie zmieściliśmy się w 50 minutach. Też nie było o iTunesie, bo niestety się nie zmieściło. Mam nadzieję, że podcast się Państwu podobał, chociaż było trochę problemów tych technicznych, słyszeli Państwo jakieś szumy, różne rzeczy, ale poziom w miarę był w porządku, tak myślę. To tyle, podcast 46, Państwu do widzenia, dobranoc, gdziekolwiek Państwo są, mówi Filip Dawidziński. To tyle. So that was Der Sven in the Dance Department podcast. And as always, we'd like to end the podcast with an educating classic. It was the follow up to 3 a.m. Eternal and What Time is Love the third installment of the band's so called house trilogy, released in 1991. Um, they actually have been burning the profits they made from being the KLF. And, and there's a DVD of that called uh, Watch the KLF or the K Foundation Burn a Million Quid. Well, we're, we're not going to do that. We're just going to check out one of their greatest records. KLF Bill and Jimmy, last train to Trent Central. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Jakby to się wszystko potoczyło, gdyby tej rozgłośni nie było. Podcast nie tylko dla orłów. Jest najlepszym w ciągu tych pięciu lat. I po co komu więcej? Powoli będziemy schodzić. No, no ale chwileczkę, no, no przecież ludzie na nas patrzą.